Снишил еси преисподняя земли, И сокрушил еси вели вечные, Содержащие, связанные Христе, И три тридневен яко от Кита Иона, воскреслись и от гроба, снившились еси в преисподняя земли, и сокрушил еси вери, вечные содержащие, связанные в кресте, и три дневен яко от кита Иона, воскреслись и от гроба, Иисус воскресе из мертвых. Сохранив цело знамение о Христе, воскресеси от гроба. Ключи девы невредивы в Рождестве Твоем, и отверзлись и нам райские двери. Христос воскресе из мертвых. Спаси мой живое же и нежертвенное заколе яко Бог сам себе волею приведу Отцу. Со воскресил Иси всеродного Адама, воскрес от гроба. И святая Богородице спаси нас. Возведися древле держимое смертью и трением, воплотившимся от Твоего пречистого чрева нет длиннее пресносущней жизни, Богородице Дево, Пресвятая Богородице, спаси нас. Сниди в преисподняя земли, вложись на Твоя чистая шеды, И вселивайся, и воплотивайся паче ума, и воздвижи с собою Адама воскрес от гроба. Ατήλθε εν της κατωτάτης της γης, και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους, πεπαιδημένων Χριστέ και τρίμερος, Hieros, osequitus ionas, ex anestis tu necron thanato, thanaton patisas νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας, ετης εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας, ετης εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, сущим во гробе